Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və selamu alə əşrafil ənbiyyə mürsəlin seyyidi Muhammedən və alə alihi və ashabihi əcma'in əmmə bə'd Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuh və ə, e, qardaşlar müraciət elədilər ki, yenə bu balacalar nəsə hansısa DJ, nəsə qrup ə, e, yenə Allahdır cəmatı o da ə, e, Allah və Rasulunun söyləyənin hökum var edə yəni güya ki, mən nəsə deyirəm Ümumiyyətlə, mənim əqidəm budur ki, ümumiyyətlə, məli gəlir ki, bütün mədəniyyət tələbələrin ki, Allah və Rasulunu söyən kafirdir. Bunda alimlər əhlüsünlə və cəma icma eləyib. Sadəcə balacalar başa düşməyiblər ki, biraz əqidələri oxusaydılar, görədilər ki, bəzi alimlər həddindən artıq qəzəblənən də söyən və ya ə, e, cahilindən söyəndə üzr görüblər. Başqa küfrün qaydaları kimi. Məsələn, o alimlərdən, məsələn, Şeyh Hüseymin, Şeyx Albani, Şeyx Fauzan, məsələn, Abdurrazaq Afifi. Hə, söhbət gedir, əgər onlar deyiblər ki, əgər cahil olsa, necə Şeyx Fauzan deyir, və ya məsələn, əgər Şeyx Hüseymin deyir ki, əgər ə, e, qəzəb vaxtı, əgər bilmirsə, dərk eləmirsə, nə deyim, onda söyləsə, bu ona aid deyil. Biz sadəcə bu şərhi vermişik, sadəcə balacalar başa düşməyiblər, tez seviniblər və bayraq eləyiblər, güya ki, baxın və s. və s. Bunların olsa, növbəti yalandır, oyundur, hansısa bir DJ-in və hansısa DJ-yə allananlar da görsünlər ki, hansısa bir tanınmayan adam olar, internetdə onu alladır. Əlhamdülillah, belə bir şey olanda ümumiyyətlə dəqiqləşdirilməmişə, allanmayasınız. Və kim belə eləsə, inşallah salamat qalacaq. Allah subhanətə bizə eşi faydalarından etsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuhu. Və mən inşallah bu barədə bir dənə balaca risalə buraxacam. Allah və Rasulun söyləyənin hökmü. İnşallah çalışıqdan biraz tez olsun. Orada qeyd edirik ki, icmadır bu məsələdə. Sadəcə şərh veriblər bəzi alimlər.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 Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz.